Danas smo salavat salam na posljednjeg Allahovog poslanika, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kaže uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala, Ja ayuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha dželle šanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah tabarak wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću, od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. molimo da subhanahu wa ta'ala da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljno. Draga braću i cijene sestre, Allahovi rabovi, tema našeg večerašnjeg druženja, kao što ste čuli, je putovanje u vječnost. S ovim sam mislio da govorimo o stvarima koje su spomenute, ili tačnije da kažem o nekim od stvari koji su spomenute u Kur'anu i sunnetu Allahu i poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kroz koje nas uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam obavještavaju stvarima, kroz koja ćemo proći nakon što čovjekova duša napusti njegovo tijelo. I na samom početku želim da vam kažem da je od Allahove tabaraka wa ta'ala milosti prema nama, prema muslimanima, da nas je uzvišen je Allah Đalešanom obavijestio o svim detaljima kroz koje će čovjek proći nakon što njegova duša napusti njegovo tijelo. I ovi ajeti i ovi hadisi koji su došli u sunnatu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, draga braći i cijene sestre, nisu ništa drugo nego Allahu wa tabaraka wa ta'ala milost prema nama. I Allahu wa tabaraka wa ta'ala počeo s prema ovom ummetu da je obavijestio o tako sitnim i detaljnim stvarima kroz koje će poći u svojoj budućnosti. Pa tako, znači to počinjiva od čovjekovog prvog susreta sa gajbom, kada čovjek prvi put svojim očima vidi nešto što se zove gajb. Jer sve ovo što ćemo spomenuti je nešto što se zove gajbom. To jeste nešto što čovjek ne vidi. Traži se od njega i obaveza je da u to vjeruje. Međutim, to je nešto što ne vidi. I to je ono što je srž vjerovanje uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Da vjeruješ ono što ne vidiš. Ali te uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala obavijestio i prethodno ti dao jasne dokaze o istinitosti toga i zato se traži od tebe, od tebe da u ove stvari, da u ove stvari vjeruješ. Na sam početku također želim da kažem da je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala učinio da čovjek u svom životu prođe kroz tri različite faze ili da kažemo kroz tri kuće. Prva je kuća Dunjaluka i to je ono gdje živimo sada. Druga kuća je, ili druga faza je faza kabura, odnosno nečega što se zove brzah. I treća faza, odnosno treća kuća, jeste nešto što se zove ahiret. Znači, gdje počinje sa sudnim danom i onda dolazi džennet ili džahnem, da nas Allah tebara ta'ala u džahnema i njegove vatre sačuva. Međutim, kada kažem kada kažemo ove tri različite faze, tri različite kuće, tu je bitno da napomenemo jednu stvar, a to je da svaka od ovih kuća i ovih faza ima svoje zakone i svoje pravile. Ovo je jedna veoma bitna stvar, zato što dosta puta kada raspravljamo sa ljudima koji ne vjeruju, međutim interesuju se, ili da kažemo čak neki ljudi koji upadnu u dilemu, kažu kako to, pa onda spominju neke stvari kabora, kao što ćemo vidjeti, stvari ahirata, međutim, uzimajući za osnovu pravila koja su vezana za dunjaluk. E, to ćemo pojasniti ovako. Čovjek ima dušu, ima tijelo. Tijelo ima svoja pravila, duša ima svoja pravila. Naprimjer, svi smo svjedoci da, čovjek, da se zna desiti da čovjek nekada nešto sanja. A znamo kada čovjek sanja da je to period, odnosno faza, kada njegova duša napušta, napušta njegovo tijelo. Međutim, ostaje u kontaktu sa tijelom i zato čovjek u uvijek je u životu. Duša prolazi kroz stvari, vidi, susreće se i tada duša može da osjeti bol. Ujutru čovjek kada se probudi, čovjek osjeća bol, osjeća umor. Međutim, njegovo tijelo ništa nije radilo, međutim, radila je duša. I zato kažemo, duša ima svoje pravila, tijelo ima svoje pravila. Tako dunjaluk ima svoje pravila, a hirat ima svoje pravila. I zato, na primjer, ljudi kažu, kada budemo govorili o kaboru, kako, na primjer, ako iskopamo kaboru, vidimo čovjeka, odnosno nađemo, ne vidimo tamo niti da je kamur džernetska bašta, niti vidimo da je, da je e, provalija od džahnemski provalija i tako da. I zato na samom početku ovdje kažem, Allah da usam kao dobro, znači kao što spominju islamski učinjaci, napominju kao što je Ibn Qayyim, rahmatullahi alaihi, u svom djelu Ruh i drugim djelima, znači da ove tri faze, da svaka od ove tri faza, znači ima svoja pravila i svoje zakone koje važe, koje važe za tu kuću, odnosno za tu fazu. Kada u pitanju Dunjaluk, odnosno ova tema i njena veze sa Dunjalukom, Ovdje bih želio samo da spomenem, draga braćo i cijene sestre, da smrt je ono što dolazi posle smrti, o čemu ćemo govoriti. Da je to nešto zasigurno sa čim će se susresti svako od nas. Dok mnoge stvari u životu o kojima razmišljamo i o kojima se brinjemo i kažemo kako će kada to bude, kada ovo bude, mnoge od tih stvari o njima mislimo i razmišljamo, međutim nikada nas neće zadesiti. Međutim, ova stvar je nešto što će zasigurno svakoga od nas zadesiti. I zato vidimo da nam uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala u Kur'anu i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam u sunnatu ovu stvar da To jeste da je smrt stvarnost koja nikoga neće zaobići. Iako danas, na primjer, dosta ljudi ili veliki broj ljudi ne voli da govori o ovome. Ili kada se počne o ovome govoriti, kaže nemoj o tom pričat, daj neku drugu ljepšu temu i tako dalje. Vidimo, na primjer, da nam uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala u Kur'anu na nekoliko mjesta govori kullu nafsine da'iqatul maut. Svaka duša će osjetiti smrt. Uzišali Allah tabarik wa ta'ala ovdje ne kaže svaka duša će umrijeti, nego kaže dha'iqatul maut. Dha'iq je nešto, je neko ko nešto proba. Znači kada čovjek popije nešto, probaš, odnosno vidiš kako je to što piješ. Kada nešto jedeš, to probaš, to jeste to okusiš. S obzirom da je smrt nešto što ima muke, kao što ćemo vidjeti, znači što će osjetiti svaki delić svog tijela, zato nam uzvišeni Allah tabarik wa ta'ala kaže kullu nafsina dha'iqatul maut. Svaka duša će okusiti smrt. Znači, vidit će što znači smrt. S druge strane, u sunnetu Allahu akusanika sallallahu alaihi wa sallam imamo da ta smrt ima svoje muke. I da se iko, da tako kažemo, riješio ti muka, da je bio neko koji nije imao te muke, to bi bio Allahu akusanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato Allahu akusanika alaihi wa sallatu wa sallam, kao što zabilježi ima Bukhari u svom sahihu, da iše radi Allah ta'anha, u momentima kada je umirao, to jeste kada je njegova duša napuštala njegovo tijelo, govorio je La ilaha illa Allah, inna lil mauti sakarat. La ilaha illa Allah. Govorio zikr, nema Boga osim Allaha, inna lil mauti sakarat. Zaista smrt ima svoje duke. Znači ako je to govori Allah, posanika alaihi salatu wasalam, znači li to da drugi nemaju smrtne muke? Svi draga braći i cijene sestre imaju smrtne muke. I sad će od nas imati te muke. Međutim, neko će normalno imati veće, neko će imati manje nekoga će Allah tebara ve ta'ala počestiti pa će mu dati lijep svršetak i tako dalje. Međutim, u svakom slučaju smrt je nešto što je teško. Pa je tako Allahu posanih sallallahu alaihi ve sellem pored toga, pored toga što nam je došlo sve ovo, znači ovi detalji koje ćemo vidjeti, naravno to su neki, znači mnoge stvari nećemo imati vremena da, spomine, da, spomine, da spomenem, jer kao što vam je poznato, da su islamski učenjaci pisali zasebna djela u kojima su govorili o ovim stvarima. Znači u kojima su govorili o stvarima ahireta. Znači, kad bi ja na neki način ove stvari nazivao, kad bi imao pravo da im nekako dadnem neki naziv, da bi ovo nazvao fikhul ahire, razumijevanje ahireta. Jer, draga braću, kao što čovjek, kao što imamo nauku koja se zove fik, pa razumijemo na što kuće ovaj dokaz, na što kuće ovaj dokaz, na što kuće ovaj ajd, tako isto ove stvari ahireta čovjek treba da razumije. Ne da čovjek to čita samo nešto kao ono desit će se nekada. Kao što čita, jer Dosta puta se desi da kada čitam ove stvari, isto kao da čitam u historiju. Čitam nekada bilo ili će nekada biti. Međutim, nisi svjesan da kod svaku od tih, da kažemo, stvari koje se spominu, da ćeš ti lično pre sve stvari proći. Allahu poslani sallallahu alaihi wa sallam je govorio, kao što je došlo u hadisu Bukhari, ma minkum min ahadin illa su ikalimuhu rabbuhu u jevme l'qiyam. Nema nikoga od vas, pa je pokazio na svoje sahabe, nema nikoga od vas, a da mu se uzvišali Allah tabarak wa ta'ala neće na sudjem danu direktno obratiti nema nijednoga od vas. Tako se obraća Allah poslanika alaihi salatu wasalam svojim ashabima. Pa kaže poslanika alaihi salatu wasalam, pa će pogledat na svoju desnu stranu, pa neće vidjeti ništa, osim što je pripremio. Pa će pogledat na svoju lijevu stranu, pa neće vidjeti ništa, osim što je pripremio. Desne svoja djela. Pa će pogledat ispred sebe, pa će vidjeti vatru. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wasalam, fattaku nara volu bišakki tamrati. Pa čuvajte se vatre, pa makar da kao sadaku udjelite pola hurme. To jeste da te to sačuva od, od džahnamske, od džahnamske vatre. I zato nalazimo u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da nas je poslanik alaihi salatu wa sallam, draga braći, cijene sestre, da nas je Allahu poslanik, Allahu miljenik, Allahu odabranik, da nas je uputio da se mnogo sjećamo smrti. I zato kao što je došlo u sunanu Tirmizija, sa vjerodostojnim senedom, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam govorio ekfiru zikra hadim il ladzat. Znači ovdje obraćanje i omladini i starini. Ekfiru zikra hadim il ladzat. Mnogo se sjećajte. Mnogo se sjećajte onoga koji uništava sve strasti. To jeste smrt. Mnoga se sjećajte onoga koji uništava sve strasti. To jeste sve, sve uživanje. I zato čovjek, da ne znamo kakvom bi uživanju, kakvim bio strastima, kada mu dođe smrt, i temelja mu, iz temelja mu poruši sve te stvari. Draga braći i cijene sestre, prvi čovjekom susret sa gajbom, prvi put kada čovjek će vidjeti ove stvari, jeste onaj moment kada će mu uz, kada mu uzvišeni Allah tebareke ve taala pošalje meleka smrti da uzme njegovu dušu. I u tom momentu kada melek smrti dolazi čovjeku, znači tada čovjek prvi put se susreće sa nečim što se zove gajb. Odmah ovdje ćemo vidjeti da je razlika između bogobojasni Allahovi robova koji su se bojali uzvišenog Allaha tebareke ve taala i oni koji su se odavali griješenju. Da ne kažem i između nevjernika. Jer je velika razlika između ove tri skupine. Pa onaj koji je bio pobožan Allahu tabaraka wa ta'ala rob. I koja je bila pobožna Allahu tabaraka wa ta'ala robinja. Koji su se bojali uzvišenog Allaha. Vodili računa o njegovim granicama. U tim momentima. Pored toga što će biti muki, što će biti čovjeku teško. Uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala će ga počastiti. Pa je tako došlo u sunnetu Allahu posanika sallallahu alaihi wa sallam. Kao što je došlo u sunnetu Ibn Mađi i drugim. Mnoge od ovih hadisa ću vam prenijeti samo značen da, da ne bi ostali e, radi vremena. Kao što došlo u sunan Ibn Mađe i drugi od Ebu Horeyre radijallahu tala anhu, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao da vjerniku tada dolazi melek, odnosno melek ili više njih, da dolaze u najljepšem obliku. Da dolaze u najljepšem obliku. Zašto? Kako se čovjek ne bi prepao. I kako dolaze čovjek u najljepšem mirisu. I kako čovjeku govore najljepše riječi. I tada će vjerniku reći, izlazi o lijepa duša, to jeste vjerničkoj duši. I ona će na najlakši mogući način duša će izaći iz tijela. Kada melek smrti, smrti uzme čovjeku u dušu, znači kao što je došlo u sunnetu Allahovu posanika, alihi salatu wasalam, taj melek ili više njih, oni tu du, nuž, dušu nose na nebo. Nose sve dok ne dođu do prvog zemaljskog neba. Poznato vam je, znači da postoji sedam, da postoji sedam nebesa. Da se iznad sedmog neba nalazi sidratul muntaha, da se iznad toga nalazi arš, odnosno prijestolje uzvišenog Allaha, tabaraka wa ta'ala, jednog jedinog. Dušu nose do prvog neba. Kada dođu do prvog neba, oni meleki koji su gore zaduženi na prvom nebu, znači dadnu im dozvolu da prođu do drugog neba. I tako, sve dok ne dođu do uzvišenog Allaha, tabaraka wa ta'ala, to je sve dok ne dođu ispod arša. Međutim, ono što je došlo u sunnetu Allahu Kusanika, alaihi salatu wasalam, jeste da ta duša koja prolazi sa tim melekima, da ne prođe ni pored jedne skupine meleka, a sako nebo, znači i do prvog neba postoje stanovnici, to jeste meleci. Onda na prvom nebu također stanovnici, na drugom nebu stanovnici i tako dalje. Znači to su sve meleci koji veličaju Allaha tabaraka wa ta'ala jednog jedinog. Svaki put kada prođu pored meleka ili pored skupine meleka, taj melek ili ta skupina meleka mole Allaha tabaraka wa ta'ala, to jeste donose salavat, u značenju mole uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala za tu dušu koja ide, to jeste za tu dušu koja uzeta. I mole Allaha tabaraka wa ta'ala da joj se smiluje i nazivaju je najljepšim imenima. I zato pogledajte ovdje počasni vjernik. Znači u tom momentu, znači meleci, mole Allaha tabaraka wa ta'ala za tebe da se uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala smiluje. Međutim, dok duša koja je griješna i nevjernička duša, ta duša ne može da dođe do prvog neba kada dođe do prvog neba, ne ide dalje nego se odmah vraća, odmah se vraća na zemlju. Ili tačnije, vraća se u kabur. I ona prva duša također, ispod arša, kada dođe do arša, vraća se gdje? Vraća se u kabur. Međutim, ova prva, ova, to jeste druga duša, ona s druge strane ne prođe ni pored jednog meleka, niti skupine meleka, a da ti meleci ne, ne donose Allahu tabaraku wa ta'ala prokresio za tu osobu. To jeste, dove ne za nju, nego dove protiv njih. Poslije tog da kažemo kratko putovanja, draga braću, cijene sestre, duša se vraća u tijelo. To jeste kada čovjek biva zakopan ili svejedno, znači ako bude bačen ili ne znamo kako, međutim, za, svaku, za svako stanje, onako kako doliko je tom stanju. Međutim, s obzirom da većina ljudi se zakopava, u sunnetu poslanika, alihi salatu wasalam, je došlo u Adisu, ثم تعاد الروح الى جسده زاتين سدوشا برچا تيل يعني kada čovjek biva zakopan, kada zakopaju tada se duša šta? Tada se duša vrati u tijelo. I tada, tada počinje život koji se zove život u brzahu ili život u kaburu. I normalno, znači, nalogično je da čovjek kaže, e, hajde, tada ćemo odkopati, pa da vidimo je li čovjek u životu. Zato što kažemo da za taj svijet važe posebna, važe, važe posebna pravila. Kada se duša vrati u tijelo, znači, tada prvo dolazi do nečega što se zove ispitivanje u kaburu ili fitna u kaburu. Međutim, prije nego što vam počnem govoriti o detaljima koji su vezani za ovaj život, reću vam da u životu Allahovi, da u životu ashaba Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, strah od kabura bio jedan, da tako kažemo, fenomen. I u svojim životima, odnosno njihov život je bio ispunjen nečim što se zove strah od kabura. I zato je zabilio žimam termizi u svom sunanu od Osmana radijallahu ta'ala anhu, to jest od sluge Osmana Hanija, da bi Osman radijallahu ta'ala anhu redovno išao i da bi stao iznad kabura. I da bi Osman radijallahu ta'ala anhu, kada bi se spomenuo kabur, da bi plakao toliko da bi mu se brada, da bi mu brada bila vlažna. Pa su mu govorili o Osmane, znači poznatom ashabu Allahu posanika sallallahu alaihi wa sallam, govorili mu, spominje se džennat i spominje se vatra, a ti ne plaćeš. kao što plaćeš kada se spominje kabur. Pa kaže Osman radijallahu ta'ala anhu, kaže zato što sam čuo Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da rekao inna al-qabr awwal manzil min manazil al-akhirah zato što je kaže kabur prva strani stanica od ahiretske stanica ako čovjek tu bude spašen ako tu uspije ono što je posle još je lakše ako tu čovjek bude teško to jest ako tu bude kažnjavan ono što dolazi ono još teže i onda kaže Osman radijallahu ta'ala an dobro zapamtite ove riječi koje sada dolazi slušajte i kada i čujete iz usta Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam da kaže, jer ovaj hadis je vrodosloje, kaže Osman radijallahu ta'la anhu, jer sam kaže, zato što sam čuo Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam da je rekao, a onaj koji je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam, je draga braćo vidio prizore i u kaboru, kažnjavanje ljudi u kaboru kao što će nam doći duži hadis, i vidio je načine kažnjavanja ljudi na ahiretu i tako dalje, taj koji je to vidio poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, Ma ra'aytu man nadharan qat illa wal qabru afdha minhu. Nisam vidio ni jedan prizor, a da kaburski prizor nije gori od tog prizora. Nisam vidio ni jedan prizor, a da kaburski prizor nije gori od toga. To jeste da način kažnjavanja ljudi, odnosno strah od kaburu, znači nije toliki da poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže da je drugi od onih stvari, od onih koji poslanik sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam vidio. Međutim, prije ovog pitanja u kaboru, ili iskušenja u kaboru, kako se to naziva, fitnetu u kabru ili sualu u kabr, fitna u kaboru ili pitanje u kaboru, ima nešto što je došlo u sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kao što je u hadisu musnadu, u musnadu kod imama Ahmedu da iše radijallahu tala anha, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao da u kaboru ima nešto što se zove stisak. I kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, inna fil kabri davtatun, lau neđa minha ahadun la neđa sa'adu ibn Mu'adu. Zaista kaže u kaburu ima stisak, da se iko spasio od tog stiska, spasio bi se Sad ibn Mu'az. Znači, poznati ashab Allahu poslanika sallallahu, sallallahu alaihi wa sallam. Uglavnom, poslije toga dolaze, dolaze dva meleka, došlo je musnad imam Ahmeda, da je naziv tih meleka Munker i Nakir, mada onaj jedan broj učenjaka kaže za te predaje da su slabe, međutim ispravno da je ova predaja vjerodostojna, da je njihov naziv Munker i Nakir, kao što je došlo musnad imam Ahmeda, i da tada čovjeka pitaju tri pitanja. Da ga pitaju ko je njegov gospodar. Da ga pitaju koja mu je vjera i da ga pitaju komu je poslanik. Ova tri pitanja će biti postavljena svakom čovjeku. Odnosno, većini jer imaju neki koji su izuzeti iz ovog iskušenja. Kao što je došlo sunnet poslanika, alihi salatu wasalam, kao što je, na primjer, šehid ili kao što je onaj koji umre u danu petka ili u noći petka. Jer ovaj dan znači dan petka ili, noć petka, to jeste četvrtak posle akšama, Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao što je došlo u u, u Mustafa imam Ahmeda je rekao da onaj ko umre u danu petka ili noći petka da će ga uzvišeni Allah tabaraka ve ta'ala sačuvati kaburskog, kaburskog iskušenja. Na ova tri pitanja neće odgovor dati onaj koji je znao ove informacije. To je onaj koji je znao da muslimani božavaju Allaha, da im je vjera Islam, da im je poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i tako dalje. Znači ovdje odgovor neće biti shodno informacijama shodno znanju. Jer na dunjalu odgovor biva shodno kako znaš. Ovdje ne. Ovdje će odgovor biti shodno tvojim djelima na dunjalu. Kako si zaslužio. Kako su tvoja djela na dunjalu zaslužila, tako, tako će ti Allah Đelešanu omogućiti da dadneš odgovor. Ili da tvoj jezik dadne odgovor. Pa onaj koji je znao. A danas i na muslimani znaju. Znači onaj koji je znao da muslimani obožavaju Allaha, da je vjera Islama, da im je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, međutim nisu toga držali, nisu to meradu. Oni neće moći da odgovori. Nego će govoriti, čuli smo da, da se govori, čuli smo da se kaže. Međutim, onaj koji se ovoga držao i koji je bio dosljedan ovoga na dunjalku, njemu će uzvišeni Allah tabaraki wa ta'ala dati da odgovori na ovo pitanje. Da kaže, gospodar mi je Allah, vjera mi je Islam, a poslanik mi je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. I zato je šeheh, šeheh Islam Muhammed ibn Abdul Wahab, rahmetullahi alaihi, napisao u ono svoju poznatu kratku dijelu, e, kratku poslancu, tri načela. Tri načela. Zbog čega se zovu tri načela? Znači tri načela aludirajući na ovaj, to jeste na ova tri pitanja. Na vjeru Allaha tabaraka wa ta'ala jednog jedinom, na vjeru poslanika sallallahu alaihi wa sallam i na vjeru to jeste što znači, što znači vjera, što znači vjera Islam. Poslije ovog pitanja, znači, za koje se vidjeli kako odgovori bivaju, tada dolazi do nečega da kažemo što možemo reći da se zove život u kaburu. Znači, normalno i ovo je život u kaburu. Da sve što smo spomljali. Međutim, jedan život koji će trajati sve do sudnjeg dana. To jeste nastupanje sudnjeg dana, odnosno prvo puhanja, prvo puhanja u roka. Od tada počinje nešto, od tada, znači, počinje nešto što se zove nagrađivanje ili uživanje, ili patnja i bol u kaburu. I to nagrađivanje, i ta bol, i ta patnja, se po mišljenju ahli sunnata val džamaata odnosi i na tijelo i na dušu. Pa makar da duša bude na drugom mjestu, kao što će, ćete vidjeti da ima, znači, da može da se desi, međutim, duša i tijelo će imati takvu vezu, znači isto kao što na njalu ima čovjek kada spava. Znači čovjek kada spava ide njegova duša, duša napusti tijelo. Međutim, je li čovjeku prestalo da, da, da radi srce? Nije. Zašto? Zato što duša ima vezu. I zato što duše nisu, znači kao, kao tijela, za njih ne važi ista takav pravila. Duša može da izađe iz čovjeka da se vrati u jednom trenutku i tako dalje. U svakom slučaju, znači to nagrađivanje, ta patnja bivaju, odnose se i na čovjekovu dušu i na čovjekovu, na čovjekovu tijelu. I zato ćemo sada spomenuti nekoliko pitanja koje su vezane za ovo, a jedno od najvažnijih pitanja jeste gdje je mjesto, odnosno gdje borave duše nakon ovog ispitivanja pa sve do sudnjeg dana. Jer znamo da sva tijela bivaju gdje, da su tu u zemlji. Znači, tijelo ostaje u zemlji. Međutim, gdje je duša, U sunnetu Allahu Kusanika sallallahu alaihi wa sallam iz više broja hadisa vidimo da se razlikuje duša od duše, da nisu sve duše na istom mjestu. Pa tako su, na primjer, duše Allahovi poslanika u džennetu, u najboljem i najuzrišenijem društvu. I zato, kao što je došlo u hadisu Buhari muslima, kada iše radi Allah ta'la anha, da Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam kada je umiro, kada je napuštao kada mu je duša napustala tijelo da je govorio fer rafiq al a'la u najvišenije to jeste u najveće društvo misli se u društvo mele u društvo poslanika koji su koji su u džennetu s druge strane imate duše nevjernika koje su gdje koje su vatre znači njihove duše su u džennetu ovo nema kontradiktornosti sa da će ulazak u džennet ili džennet biti na sudnji dan na sudnji dan ulazak u džennet ili džennet će biti dušo i tijelo međutim sada ovdje govorimo gdje je boravak duša S druge strane, duše nevjernika su gdje? One su vatre. Duše šehida, kao što je došlo u vjerodostojnom sunnetu Allahu od poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kao što je zabilježi ima muslim u svom sahihu, od Abdullah ibn Mesuda radijallahu ta'la andu, da su duše šehida u utrobama zelenih ptica koje lete po džennetu. Da su njihove duše u utrobama zelenih ptica koje lete po džennetu i čiji čija gnjezda vise o arš uzvišenog Allaha tabarak wa ta'ala. Ovaj hadis je vjerodostojan i on je muslimu, kao što rekoh, uh, on, on, on sahihu imama muslima, od Abdullaha ibn Mesuda radijallahu ta'ala anhu. Zatim imate duše vjernika. Gdje su duše vjernika? Tu sada imamo kod islamsku učenjaka dva mišljenja. Znači jedno, jedno mišljenje kaže da su duše vjernika u džanetu. Kao što je to slučaj sa šehidima. Kao što je došlo u hadisu imama Ahmeda da je duša vjernika, da je ona ptica u džanetu koja jede džanetske plodove. Međutim, postoji drugo mišljenje, ovo mišljenje odabira imam nevi veliki broj islamsku učenjaka, a to je da Duša ostaje u kaburu, ostaje u tijelu. Međutim, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala, kao što je došlo u e, rivajtu Termizija, u sunan imama Termizija, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala počasti vjernika tako što njegov kabur, međutim, po zakonu koji to vrijedi za brzah, za život u kaburu, da mu uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala proširi kabur koliko može da dosegne njegov pogled. I da mu se kabur, to jeste njegovo mjesto, da mu se pretvori u džennetsku baštu i da biva bašta u džennetski bašta ili s druge strane griješniku da biva provalija po džehennemski provalija. I zato imam tahavi, pošto što vam je možda poznato, i zato kaže u al-qabru, e, raudatu min rijadi l au hufratu min hufani nirani. I kaže, zato je kabur, u svojoj italijskoj akid imam tahavi kaže, i zato je kabur e, bašta od džennetski bašti ili provalija od džehennemski provalija, da nas Allah tebareku ta'ala sačuva od, da nas Allah tebareku ta'ala sačuva od toga. Međutim, ostaje još jedna kategorija, a to je kategorija griješnika. I zato Allah vam dao svako dobro, znači da uh, ovoj kategoriji, to jest ovim stvarima, da razmislimo. I da vidimo, znači da mi, iako nam je Allah, tabarik wa ta'ala, draga braći, cijene sestre, podario iman i vjeru Allah, tabarik wa ta'ala. Znači to je u, u istinu najveća blagodat koju ti uzvišeni Allah, tabarik wa ta'ala, može dati. I zato kada pogledate nevjerstvo, kada pogledate kufr, znači pogledajte, na primjer, čovjek koji je na kufru, da nas Allah tabaraka wa ta'ala toga sačuva. Znači koliko je taj čovjek nesreta na dunjalku. Kada dođu mu smrtne muke, dolazi mu u najtežnjem obliku. Kada uđe u kabur, znači biva kažnjavan i pačen. Kada dođe sudni dan, biva u najtežem stanju. I onda opet kada dođe džahnem, znači džahnem je večer. Pogledajte, pogledajte kolika je propast kufr i nevjerovanje Allah tabaraka wa ta'ala. To znači s druge strane kolika je blagodat imana što nam je Allah tabarak wa ta'ala podari ovo vjerovanje. I zato ovo vjerovanje i ovo što nam je uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala dao. I zato što smo mi sada ovdje i slušamo ove ajde i slušamo ove hadise poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Draga braću, to je blagodat od uzvišenog Allah tabarak wa ta'ala. Koju on daje kome hoće, a oduzima od koga hoće. I ovo pravi put na kojeg uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala upućuje koga hoće, a u zagludi ostavlja koga hoće. I ovo što smo mi na ovom mjesecu, to je blagodat od uzvišenog Allaha tabaraka ta'ala. I ne, ne smijemo niti treba da se igramo sa ovom blagodati koju nam je uzvišeni Allah tabaraka ta'ala podari. A ovu blagodat svojim grijesima možemo izgubiti. I koliko god čovjek bio na vjeri, koliko god djevojka bila na vjeri, imala hijab, imala, imala islamsku odjeću, imali islamsko, imali islamska djela, ne znači da uzvišeni Allah tabaraka ta'ala to od nas neće uzeti. Ako budemo oholi, ako se budemo oholi, Ako ne budemo računa o svojim grijesima, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala može to oduzeti od nas. I da budemo ljudi, da Allah tabaraka wa ta'ala sačuva, da umremo na kufru sutra. I zato, je, kao što je došlo, znači u predaj Selefa, kaže inna kuluba l'abrari mu'allakatu bil khawatim. Da su srca bogobojazni, znači oni ljudi sa, sa jakim imanom, njihova srca uvijek su vezana za njihov svašetak. To jeste uvijek strahuju kako će umrijeti i na čemu će im biti završeno. Jer znate da je došlo u hadisu Buhari muslima da Abdullah ibn Mesuda radi Allah tala anhu, da Allah posanih sallallahu alaihi sallam, da će, kaže da će čovjek biti blizu džennata koliko? Koliko će biti blizu džennata? Znači, bit će između tebe i džennata bliku. Međutim, da će ga šta presjeći knjiga, pa da će biti ustavnika vatre. I draga braća, ne znam koji je bio prošle nedelje u pred, predavanju B znači spomenuo sam. Juče u Mostaru, ne znam, pratite li preko, ni, ni preko interneta. Znači, također sam, znači, te, te stvari spominje prvo sebe. Znači vidjet ćete ovdje u sunnetu poslanika alaihi salatu wasalam da prvo znači će se podpaliti džahannamska vatra jeste da će biti sa hafizom Kur'ana kojima Allah je lošamo dao da ima Kur'an u glavi. Međutim isto tako uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala će se smilovati prostitutki iz Benu Israela koja je vidla psa pa napojila psa pa joj Allah tabaraka wa ta'ala zahvali pa je pa Allah tabaraka wa ta'ala zahvali pa je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala oprosti. I zato dragom rečom molimo Allah tabaraka wa ta'ala Znači njegovom milošću da nam se smiluje i da nam oprosti i da nam učini našim srcima kabur, da nam učini ono našim srcima kibura i uholosti i ljubav prema griješenju i tako dalje. E, znači želim ovdje da spomenem da će ljudi griješnici u kaburu, znači normalno pri ahireta, da će, da će biti kažnjavani. I zato je došlo Hadisu Buhari od samo rebu džunduba radijallahu ta'ala anhu. Ovaj hadis, znači ako imate u, znači, ove zbirike koji su prevedene, da Allah tebara ta'ala nagradi one koji su prevedene, koji, koji dijele, Znači u poglavlju tamo tražili poglavlju o dženazi, znači imate ovaj hadis koji ću vam sada citirati, međutim ukratko, znači spomenut ću vam samo dijelo. A to je hadis od Samur ibn Džunduba radijallahu ta'ala anhu, hadis od Bukhari muslim, eh, sunan Abu, Dawud, njegov sunan, Samur ibn Džunduba radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam jedne prilike, jedne prilike rekao. <clears throat> Znači ovo je nakon što je poslanik alaihi salatu wa klanio sabah. I robića je poslanika alaihi salatu wa sallam je bio da pita ljudi o sorišta sanjali, pa da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam to protumačio. I zato znate da, je, da su snovi poslanika jedan dio objavi. I zato ako se vratite na Zadol Mado Libno Qajima, vidjet ćete, znači da kada govori o, o vrstama objavi, da se govori o snu, odnosno snoviđenju. I kao što je došlo Adisu Bukhari da iše radi Allah tala da je to bio prvi oblik poslans, prvi ob, uh, oblik objave sa čim je počela objava Allahom poslaniku alaihi salatu wasalam. I zato san ili snoviđenje poslanika je dio objave. Znači to je kao da je poslanik alaihi salatu wasalam nema razlike da li rekao nešto od sebe ili rekao da je vidio nešto usnu pa to rekao. Jer je to objed čega objede. I zato znate da jedino što je među ljudima ostalo od, od, od objave, od poslanstva, jesu istinska, odnosno istinita snoviđenja. Kada čovjek nešto vidi. I zato je došlo do druge strane da je naj, od najvećih griha i da će najviše, jedan od najvećih vidova kažnjavanja na sudnjem danu biti onaj čovjek koji kaže da je usnio ono što nije usnio. To jeste slaže i kaže vidio sam, usnio sam ono što nisam usnio. Pa je poslanik alihi salatu selam rekao ili kod vaša vidio, pa su rekli da nisu vidjeli, pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, vidio sam, to jeste, noće su mi došla dva čovjeka, to jeste, usnu, pa su me, kaže, povela sa sobom. Ovo su bila dva meleka koja su povela poslanika sallallahu alaihi wa sallam da vidi kako će ljudi biti kažnjavani, kako će ljudi biti kažnjavani i da mu kažu kako bi podučio svoj umet radi čega će tako biti, radi čega će tako biti kažnjavani. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, došla su mi dvojice ljudi, pa su me povela, Pa kaže, prošli smo pored čovjeka koji leži. Znači ovo ovako će, još jedno napominjem, ljudi biti kažnjavani u kaburu. Znači ovo se odnosi na kaburu. Pa sam kaže, prošao pored čovjeka koji leži, a iznad njega stoji čovjek koji svojoj ruci drži kamen. I tim kamenom razbija glavu onome koji leži. I svaki put kada pogodi ta kamen tu glavu, taj kamen se odbije. I tako drugi put, tako treći put, tako mu, znači tako će mu sve do sudnjeg dana činiti. Znači tako mu šta razbija glavu. Pa su mi rekli, idemo dalje. Pa kaže, tako sve dok nismo došli do čovjeka koji se nalazi u sredini rijeke. I svaki put kada hoće da izađe iz te rijeke, čovjek drugi koji je na obali, kamenom mu razbija njegova usta. Svaki put kada hoće da izađe, znači kamenom mu razbija njegova usta. Pa su mi rekli, idemo dalje. Pa smo, kaže, došli do građevine. Pa smo došli do građevine, kaže, čije dno široko? znači je vrh uzak. Znači dno je široko, vrh je uzak. Međutim, gore na vrhu ima otvor. Kaže, ispod te građevine se nalazi vatra. Ispod te građevine vatra, koje se nekada razbukta, nekada se umanji. A kaže, u toj građevini se nalaze ljudi koji su goli i bosi, bez odjeće. Kaže, riđale oni sa buškarci i žene. Znači zajedno. I kaže, svaki put kada se ta vatra koja je ispod potpali, oni hoće šta? Oni hoće da izađu. Međutim, ne mogu da izađu zato što je vrh uzak. Pa je posle toga Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam upitao ko su ljudi koji se ovako kažnjavaju. Pa je upitao, a jedan od njih je bio Malik Džibril, ko su ovi ljudi ovoj građani? Pa mu je Džibril alaihi sallatu wasallam rekao da su to umuzunatu. To su oni koji su činili zinalu, zinalu čari. Tako će biti kažnjavani gdje? U kaboru. Onaj čovjek koji se nalazi u onoj rijeci, to je čovjek koji je šta? Koji je u kamatu. A onaj čovjek kojim se razbija, kojim se razbija glava, znate ko je to? To je hafz Kur'ana, kojim je Allah Đerlašanom, koji je uzvišen Allah Tebarek wa ta'ala podučio svojoj knjizi. Međutim, nije radio po njoj. A nas Allah Tebarek wa ta'ala toga sačuva. To je onaj kojim je uzvišen Allah Tebarek wa ta'ala podario Kur'an. Tako. Uzvišen je Allah tabarak wa ta'ala mu je podario Kur'an, međutim po njemu nije radio. I tako će biti kažnjavan sve do sudnjeg dana. Međutim, s druge strane imate, znači da isto tako hafs Kur'an, kao što je zabilio ima muslim u svom sahih. Znači ova, ova navodi, draga braći, cijene sestre. Znači da vidimo da nas tak, naša pokornost nikada ne smije, ne smije da nas odvede na jedan stepen ohlose. I da mislimo ko smo ti ko mi, a ko su drugi. Jer sad, neko kome Allah Đelšanu podario Kur'an. Možda će biti lovi. Možda ja sad koji vam ovdje govorim i brat kaže naš uvaženi hafiz, naš uvaženi, ovo kako uvaženo, kako? Razumiješ, možda Allah te tabarak wa ta'ala mučini oni sa kojima će biti potpanjeni na džuhannamska vatra. A možda tamo neki kojeg mi danas gledamo da prolazi kao, kao zinalučar, kao vaki, kao neki možda mu se Allah tabarak wa ta'ala smije. Je to nemoguće? Nije to drago da ću nemoguće. Nego zato samo treba da se bojimo Allah tabarak wa ta'ala da bude ponizno, da, da zahvaljivamo Allahu tabarak wa ta'ala na ovoj uputi koji nam je uzvišen je Allah tabarak wa ta'ala podare. I zato je došlo hadisu muslima da je Abu Hurire radi Allah ta'ala anhu, taj poznati ashab Allahu kusanika sallallahu alaihi wa sallam, da je ušao u Medin, grad Allahu kusanika sallallahu alaihi wa sallam, pa su sakupili ljudi oko njega. Pa su mu rekli, kaže, pričaš ćeš nam hadis koji su čuo da Allahu kusanika sallallahu alaihi wa sallam. فكاجا لو حدثنكم حديثا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كاجا بريچكم حديث كويس سمعته الله وصنيك عليه الصلاه والسلام كاجا ليس كاجا هو الكوتش اللي بيو نيكو او سيمنا اينيغا فابو هريره باو نسويست فسو قاعد يقول بعدو شو سبي باي اوبيت اوستو اي نامي سيتي سيدا انسيتي الحديث يا سبحان الله يمانو سؤدب يكثير اي حديث وصنيك عليه الصلاه والسلام يزغ تثير الصحابه نقول نقول في تلك الوقت اوستو يعني اوستو I fino bi položaj citirao, jer izgovara riječ Allahovu posanika, alaihi salatu wasalam. I zato ima Malik, rahmatullahi alaihi, znači taj poznati alim, taj poznati muhaddis, nikada ne bi citirao hadisa Allahovu posanika, alaihi salatu wasalam, da nije bio pod abdestom. Nikada ne bi išao gradom Allahovu posanika, sallallahu alaihi wasalam, jašući na jahalici. Kaže, kako da, moja, kako da idem na jahalici, onda gdje su hodile stope Allahovu posanika, sallallahu alaihi wasalam. Pa Abu Hurajra ustoji, ponovo tijelo da i ponovo im rekao, la uhaddi fannakum hadithan, I sigurno, sad ću vam pričati hadis koji sam čuo od Allahova poslanika, pa je opet pobno svijest. Pa su ga opet digli, dok im nije citirao, da je čuo Allahova poslanika, kaže, čuo sam Allahova poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, da kaže, jenzilu, jenzilu Allah, tabarak wa ta'ala, da ga ne citiram sada na arabskom, kaže, uzviša mi Allah, tabarak wa ta'ala, će se spustiti, misli se na sudnjem dan, kada počne sa presuđivanjem robova, i kaže, prvo, ko će biti pozvan, kaže, jeste, alladhi jama'a al-Qur'an, onaj koji je sakupio Qur'an. Kur misli se na hafiza Kur'ana. Jer prije, znači kod prvih generacija običaj bio kada bi nekoga pitali da li znaš Kur'an na pamet, govorili su hel teđ malu Kur'an. Da li sakupljaš Kur'an, to jeste da li si ga svega sakupio, <clears throat> da li si ga svega sakupio u svojoj, u svojoj glavi. Zato bi imama Uza'i, kada bi došli kod njega da uče fik, znači prvo što bi pitao čovjeka, rekao bi mu hel teđ malu Kur'an, da li si hafiz Kur'an. Ako bi rekao nisam hafiz Kur'an, rekao bi ti nauči prvo Kur'an, pa onda dođi da učiš fik. Ako bi rekao jesam, da mu rekao uči Jusikum Allah fi avladi, lez zekana mislu hadvin unsa'i. Znači, ajet u suri Nisa je jedan od, od najtežih ajeta u kojima se govori o nasljednom, nasljednom pravu. Pa kaže, znači, vraćamo se na hadis, da će biti pozvan onaj koji je sakupio Kur'an, to jeste koji je naučio Kur'an na pamet. Pa će mu uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala reći, ala mu'allimka ma anzaltu ala rasuli. Zar te nisam podučio onome što sam objavio svom poslaniku? Pa će on reći, jesi gospodar, podučio sam to pa jesu li po njemu, pa će on reći po njemu sam radio, uglavnom uzvišen je Allah te kod ta'ala će mu reći lažeš, naučio si ga da se kaže da si ga naučio. Pa će tako biti isto pozvan onaj koji se borio na Allahom tebara kod ta'ala putu, to sam muđahid i po tri, treći onaj koji je mnogo dijelio, koji je bio poznat po dijelju. Pa će svima njima uzvišen je Allah tebara kod ta'ala reći lažete. To jeste niste radili to Allah radi, nego radili ste da se kaže. Pa kaže Ebu Hureyre, kada su kaže Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam na kraju ga hadisa, ja Eba Hureyre, o Ebu Hureyre, haulai thalase, kaže ova trojica, su avvalu halki Allah, ova trojica su prva Allahova stvorenja, tu sa'aru bihimu naru jevme il qiyana, sa kojima će biti potpaljena džahannamska vatra na sudnjem danu. Haulai thalase, avvalu halki Allah, tu sa'aru bihimu naru jevme il qiyana, ova trojica su prva Allahova stvorenja, sa kojima će biti potpaljena džahannamska vatra sa kojima će biti, draga braći i cijene sestre, na džahannamska vatra da nas uzviše Allah tabarak wa ta'ala naučeni, da nas naučeni od ovih. U svakom slučaju, e, znači, e, govoriti je, znači ovdje ostaje samo, e, znači, ukazano samo da po mišljenju ahli sunnata od džamata, znači da se ova patnja, odnosno ova, ovo nagrađivanje odnosi i na dušu i tijelu. To jeste pa makar duša da ne bila, znači na mjestu, to jest u tijelu, znači i duša i tijelo će osjetiti, osjetiti bol ili osjetiti bol ili uživanje. S druge strane imate, znači mišljenje, znači pravaca, kao što je pravac Mu'tazila, koji negiraju uživanje, uživanje u kaburu. Znači, e, negiraju život u kaburu. To je mišljenje Mu'tazila, znači poznata vam je, poznata vam je ta sada. Međutim, normalno, znači svi ovi hadis koji ste vidjeli, znači ukazuju na neispravnost, na neispravnost ovog mišljenja. Naravno, u našem vremenu, znači ne postoji, ne postoji neki pravac, odnosno ne postoji ljudi koji kažu za sebe da su mu Mu'tazila, Međutim, na veliku žalost postoji ljudi koji prihvaćaju njihova mišljenja. Znači, pogotovo oni koji nazivamo modernistima, znači koji poriču veliki broj hadisa u sunnetu poslanika, alihi salatu. Sada mu smisla kaže, to su neispravni hadisi, čak i za hadise u sahihu imama Buharije, kažu to su lažni hadisi, tako dalje, da Allah tabarik wa ta'ala čuva. E, znači, to su ljudi koji se nazivaju modernisti. Veliki, e, veliki broj svojih mišljenja oni uzmaju od ovog pravca, to jeste od ove sekte koji se nazivaju muhatezilema. Također imate pravac filozofa i također ovaj pravac je prisutan, znači kod nekih koji danas pišu u smislu po pitanju, po, po ovom pitanju, a to je da se ovo nagrađivanje ili ova patnja da se odnosi samo na dušu, da tijelo, da tijelo nema veze sa tim, međutim to je mišljenje neispravno po mišljenju ahli sunnata od džamata, odnosno suprostavlja se ovim, suprostavlja se ovim dokazima. E, govor o sudnjem danu, znači e, go, e, govoriti dalje, znači je govor o sudnjem danu, Normalno, znači, kao što vidite, nemam vremena da o tome govorimo, možda inša Allah i ta'ala sljedeći put o tome budemo govorili, međutim, spomenut ću samo nekoliko stvari ukratko. E, prvo, prvo e, sa čim nastupa sudnji dan, jeste e, nešto što se zove puhanje u rog, odnosno prvo puhanje u rog. I poznato vam je, znači da e, uzvišen Allah tabarak wa ta'ala na nekoliko mjesta u svojoj knjizi kaže وَنُفِقَ فِي السُّورِ i puhnuće se u rog, فَسَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ i pa će umrijeti oni koji su na nebesima i oni koji su na zemlji illa man sha Allah osim koga Allah tjedne to jest osim koga Allah tjedne da ostane u životu kod islamskih učenjaka ovdje po pitanju ovoga izuzetka ko su ti koji neće umrijeti prilikom prvog puhanja u rok Postoji nekoliko mišljenja, jedni kažu da su to meleci, drugi kažu da je to jedan broj meleka, treći kaže da su ovo. Međutim, kao što kaže šehtun sam ibn Taymiyyah, je to mišljenje da bi rekao Kurtov i drugi, znači da ne znamo tačno ko su te osobe, jer nije došao tačno mi je vjerodostojen hadis koji puče na to, međutim kažemo da ima osoba koja će uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala počastiti, pa će ostati u životu nakon prvog, nakon prvog uhanja u rod. E, također, ima mišljenja, ima mišljenja učenjaka koji zastupaju da će biti tri puhanja u rok, a ne dva. Međutim, ispravno je mišljenje da će biti dva puhanja u rok. Oni koji kažu da će biti tri puhanja u rok, kao što je Ibn Hafiz ibn Kesir u svom tefsiru, on zastupa da će biti tri puhanja u rok, oni kažu da će prvo biti jedno puhanje koje se zove puhanje zastrašivanje. I ono se može razumijeti iz jednih ajta, kao što je iz ajta sura Namr, gdje Allah tabarak wa ta'ala kaže فَفَزِعَ مَنْ فِي سَمَاوَاتِ Pa će se prestrašiti oni koji su na nebesima i na zemlji. Pa oni kažu da će prvo puhanje u rog biti puhanje prestrašivanje, znači gdje će ljudi biti velikom strahu, pa da će biti drugo puhanje gdje će ljudi umrijeti i treće puhanje gdje će ljudi biti oživljeni. Svi što su ikada bili živi na nebesima i na zemlji, uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala će i zadnjim puhanjem proživiti. Međutim, ispravno je mišljenje da su samo dva puhanja u rok. Znači, prvo puhanje, kada će ljude zadesiti veliki strah i kada će umrijeti tog straha. Međutim, drugo puhanje, kada će uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala, kada će uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala oživiti ljude sve što su ikada bili živili na nebesima i na zemlji. Uh, e, Allahu Bosani sallallahu alaihi wa sallam je spomenuo, uh, spomenut ću vam još ovo, الله قصانيك عليه الصلاة والسلام يسكمينه كأوش تدعو إذا بلج إمام حاكم سوى مستدرك ودبو هريرة رضي الله تعالى عنه da je uzvišeni Allah tebarek wa ta'ala zadužio, znači da ima posebni melek koji je zadužen za puhanju rok. Jedan broj islamskih učenjaka spominju da je iđma, to je koncenzus islamskih učenjaka da se taj melek zove Israfil. I kaže, kao što je došlo u hadisu u mustadrak imama Hakima, da poslanih sallallahu alaihi wa sallam kaže da ovaj melek od kako mu je Allah tebarek wa ta'ala dao tu zadaču za puhanju rok, da on nikada nije trpno oko bojeći se da neće trpnuti okom, da će doći Allahu wa tabarika wa ta'ala naredba da se puhne u rok, pa da neće odma, da neće odma vidjeti ili čuti. U drugom hadisu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže وَكَيْفَ أُنَعَمْ A kako da uživam? A kako da uživam? Kaže, a melek koji je zadužen za puhanje u rok, svoje usta je stavio na rok. To jeste, znači čekajući da mu se naredi, čekajući da mu se naredi da se puhne, da se puhne u rok. Uglavnom kada se puhne u rok, znači rekli smo tada će pomijeti sve, osim koje Allah tabarak wa ta'ala izuzme. Drugi put kada se puhne u rok, tada će uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala ljude proživiti. I to je nešto što, znači, e, na što se misli kada kažemo oživljenje ili novo, ili novo oživljenje. I, znači, tada nastupa sudnji dan, koji normalno, znači, ima više, tako da kažemo faza, znači faze kada će ljudi tražiti, znači, radi tegobe tog dana, jer ljudi će biti u tegobi, znači, prije nego što počne presuđivanje, prije nego što počne hisab. I tada će ljudi tražiti da se počne sa presuđivanjem. I onda, i to je također jedna od vrsta šefaata, zagovorništva, kada će poslanih sallallahu alaihi wa sallam tražiti, kada će poslanih sallallahu alaihi wa sallam tražiti od uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala da se počne sa presuđivanjem, sa presuđivanjem Allahu tabaraka wa ta'ala robovima, da se počne sa presuđivanjem ljudima. E, pa zatim ima vaganje dijela, zatim e, polaganje računa i tako dalje. Međutim, jedan od tih prizora jeste prelazak preko sira Čuprija. I sira Čuprija je, znači most ili Čuprija koja je preko Čehennama, preko vatre, u koju će, u koju će ljudi, u koju će ljudi upadati. U koju će ljudi upadati. Međutim, hadis koji sam htio da vam, e, da vam citiram, da spomenem samo jedan dio, to je duži, duži hadis, od Ebu Sa'ida al-Hudrija radijallahu ta'ala anhu, da poslanih sallallahu alaihi wa sallam govoreći me, kaže da ljudi kada pređu, odnosno vjernici, Znači ona skupina vjernika koja pređe, koja nije pala u džahnem, znači nije pala ljudi koji nisu pali ni radi svog kufra, ni radi svojih griha koji su prošli, koji su prošli preko sira čuprije. Oni kada pređu preko sira čuprije, tražit će ovaj hadis u Buhari, kao što rekao, tražit će uzvišenom Allah, tabarak wa ta'ala, to jest da reće uzvišenom Allahu da su u džahnem upali ljudi kanu ma'ana, koji su bili sa na dunjalku. Pa kažu, odnosno oni će reći, kanu yusallun ma'ana wa yusumuna ma'ana wa yuhujjuna ma'ana. To su ljudi koji su nama klanjali. To su ljudi koji su nama postali. To su ljudi koji su nama obavljali hađ. Pa će uzvišen je Allah tabarak wa ta'ala i svoje milosti. Pogledajte kolika je milost Allah tabarak wa ta'ala. Pa će uzvišen je Allah tabarak wa ta'ala ti vjernicima ili jednoj skupini vjernika reći vratite se, to jeste uđite u vatru. Pa, pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ali njihova tijela će postati zabranjena vatre. To jeste Pa džahnamska vatra im neće ništa naškoditi. Uzvišen je Allah tabarak wa ta'ala će im reći idite i vratite se. I koga nađete od tih ljudi da ih znate, izvadite ih. Pa će se vratiti i one koji su znali po namazu, izvadit će ih iz, i podnim djelima koji su pomijeni, izvadit će ih džahnama. Pa će reći uzvišen je Allahu, ostalo još ljudi. Pa će uzvišen je Allah tabarak wa ta'ala reći idite i vratite se. I u čijem srcu, Allah tabarak wa ta'ala će im dati tu mogućnost, u čijem srcu nađete koliko je dinara, hajra, izvadite ga. Pa će otići to će učiniti. Pa će reći uzvišeni Allah, tabarak wa ta'ala, nismo ostavili nikoga za koga se nam naredio da ga nisam izvadio. Pa će uzvišeni Allah, tabarak wa ta'ala, reći ponovo vratite se. Izvadite u čim srcu ima pola dinara koliko je dobra. Pa će to uradi, pa će onda uzvišeni Allah, tabarak, pa će onda uzvišeni Allah, tabarak wa ta'ala, reći u čim srcu nađete koliko je trun dobra, izvadite ga. Pa nakon što izvade, uzvišeni Allah, tabarak wa ta'ala, će reći, شفعت الملائكة وشفعت النبيون فلم يبقى إلا أرحم الراحلين شفعت كل الملائكة وشفعت كل البسلانيين إني أستو أسي نايم المسلدي فأنت أزوشني الله تبارك وتعالى إنكني إذا تسكب من الولي الجهنم سكي بطري I to su oni za koje došlo u sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam da se zovu utaqa, oni koji su oslobođeni iz vatre pa će im uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala reći, znači kada budu, kada dođu na ulaz, odnosno da uđu u džennet, pa će im uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala reći, uđite i ono i vaše sve što vidite. Pa kada vide, znači tek na početku kada vide džennet, reće uzvišeni Allahu, zar ima išta više veće od ovoga? Znači toga što će biti od džennetskog uživanja. Pa će im uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala reći, ima i više od toga. Kaže, ridaje, moje zadovoljstvo. Moje zadovoljstvo, فلم يسخط عليكم بعده ابدا i posle ovoga nikada se na vas neću osvrnuti i posle ovoga se nikada na vas neću nasrediti molim Allah te barek taala da nas smiluje da nam oprosti da bude zadovoljan sa nama i utječemo se Allahu te barek taala od njegove srdžbe utječemo se Allahu te barek taala od njegove vatre i od njegovog azaba i molimo ga da nas učini pokornim Allah, te barek taala robom Draga braći i sestre, ovo je jedan dio onoga znači, koji je vezan za, za naša putovanja kroz koje ćemo putovati, znači u, kojima, u kojem ćemo ostati vječno. Jer nakon sudnjeg dana znači, nema više smrti, nema više nestajanja. Ili džannet ili džahannam. Međutim, ono što do sada ima nestajanje, to je znači tako da kažemo periodično nestajanje. I zato uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala u Kur'anu kaže, znači, قَالُوا رَبَّنَا مَتَّنَ اثْنَتَيْنُ وَأَحْيَيْتَ نَثْنَتَيْنُ Usmrtio se na dva puta i živio se na dva puta. Znači prva je smrt kada čovjek nije postoji. Pa je čovjek rođen na dunjalku i bio, pa mu je došla smrt, pa mu je došao opet život. I posle tog života nema više smrti. I zato je to nešto kroz što ćemo svi proći, čemu ćemo vječno biti. Znači nema više povratka. I zato je samo na čovjeku da radi, da zasluži džennet svog gospodara, subhanahu wa ta'ala. E, mi trenutno dole kod nas u Mostaru, e, znači imamo ova predavanja, u stvari da kažem malo opširnije ova predavanja ili govorimo opširnije malo o kaboru, govorimo opširnije o sudnjem danu i tako dalje, znači pokušavamo da, da što više se dotaknemo ovi, ovi onaj, stvari, ne znam koliko do sad smo, sedam, osam, deset predavanja možda smo govorili, znači normalno kod vas ima neko ko želi opširnije da se na to vrati, znači imaju ta predavanja, mislim, postavljeni na ovim, na ovim stranicama, našim stranicama daru Kur'an, na Mimbaru i tako dalje. U svakom slučaju, znači ima literature koji ovome govore detaljnije, E, ima predavanje koji ovdje govore, ja sam znači večeras gledao da spomenem znači, nešto što mislim da je najbitnije, znači neke stvari, moleći Allah te barek wa ta'ala da ono što smo spomenuli od ajeta iz njegove knjige i hadisa iz njegove i sunnata njegove poslanike sallallahu alaihi wa sallam da nas okoristi od toga i da nas učini od onih koji se uzvišenog Allah te barek wa ta'ala boje wa sallallahu ala muhammedin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam wa sallam